Për një shkencë prej shkencave të selefit. Në kohën e selefit vëllezër, në kohën e muslimanëve të parë, tek ata ka pas shkenca të ndryshme. Ata e kanë studiu hadithin si shkencë. Ata e kanë studiu akiden si shkencë, e cila akiden në shumicën e rasteve tek selefi është qujt es-sunne. Nëse e merr dhe kthehesh tek dietarët e selefit e sheh ata atje se akiden e kanë qujt ata sunne. Dhe shumica e librave të përmbledhura në kohën e selefit quhen es-sunne. Apo Sherh i'tikad ehli sunne edhe kështu. Sunne quhen. Dhe prej shkencave kryesore me të cilat Do të avashojmë të një shkencë. Atëherë shumë lehtë. Shkenca e zuhdit. Çka është zuhd? Moslakmia, vëllezër. Me njeriu mos me lakmu. Tek selefi xhamatin e kanë mësuar apo hoxhallarët kur janë bërë talebe fillim Prej hoxhallarve atje në atë kohë, prej dijetarve, janë mësue që mos me lakmu dunjanë, shkencë ka pas. Apo derse të veçanta, dhe libra të veçanta, dhe përmbledhje të veçanta janë bë, vetëm e vetëm se si njeriu mos me lakmu në këtë botë. Me u largu të mirat e kësaj bote. Ngase kjo dunja është koka e të këqijave. Dhe përmes dashnisë ndaj kësaj dunjaje, njeriu nuk sheh, i krijon perde. As ato ngjarje që i përmendëm, s'di me i lexue, as di me i analizue, as nuk e kupton mbrapas akiden si duhet. Dhe e shet xhenetin për këtë dunja. Që s'ka, s'mundesh me bo komparacion, nuk mundesh me krahasue këtë dunja dhe të mirat e kësaj dunjaje me ato të mira të botës tjetër. Do të thotë, ekuivalente, e barabartë, si dush, me konë njeriu më inteligjent, apo si dush me pas këshilltarin më inteligjent ngat veti, që t'i jep mendimet sakta, 100% që i qëllon, 99% që i qëllon, atëherë afrohu me njerëzit të cilët nuk lakmojnë këtë botë. Ju vjen dunjaja dhe shkon, ato nuk interesohen, as nuk e shikojnë me një Kështu, ne i kena pas sahabët. Radijallahu anhum exhmain. Kështu janë konë halifet e muslimanve. Po kështu e kena pas ne Pejgamberin, sallallahu aleyhi wa sallam. Prandaj edhe dijetarët e selefit, kanë shprehje dhe definicione, dhe lexojmë disa prej definicioneve, se çka do me thonë zuhd. Sallallahu alaihi wasallam, një ditë prej ditëve e ka bë një vijë të gjatë. E ka bë një vijë të gjatë. Edhe mbrapa këtë vijë të gjatë e ka rrethuar me një katror tjetër. Ai nuk ka shkruar apo? Sallallahu alaihi wasallam nuk ka shkruar. Por vija ka ditë me bo. Edhe ka shkuar tu. Ka thonë kjo vija e gjatë është emeli. Është shpresë. Po shpresa, çdo herë te njeriu është mbi exheli. Exhelin e kena shumë më shkurt, se shpresat. Edhe ky njeri është i këtillë. Shpresat i ka të mdha. Me ndreq një shpi, e mu martu, e mu bo familje, e mu bo nipa, e mu bo këta, e mu bo këta, e mu bo këta, edhe kështu me radhë. Por se exheli i njeriut është shumë i shkurt. Pra, në shumicën e rasteve njeriu nuk jeton me realitetin, por jeton me andra. Njeriu nuk jeton me realitet, jeton me andra. Me shpresa të kota, të cilat nuk janë realitet. Edhe ajo vija normal çdo herë është jashtë kufinit. Nëse mendon dikush se bukë thatë me ngrën është më mirë se bukë të nxehtë, s'është prej zuhdit kjo. S'ka të bëjë me zuhdin. Wala labsu al'aba. As me veshje të xhubes. Po njerëz që veshen vetëm me xhube, edhe me galabije, edhe me sarëk, edhe me shkop, edhe kështu me radhë, kjo s'ka të bëjë me zuhdin. Kjo nuk ka të bëjë me zuhdin. Zuhdi ka na kisrul emel. Ta shkurtosh shpresën. E cila është vepër e zemrës. Dhe ata kanë folur se në kohën e sotit tek to zund më së shumti mungon të folurit për veprat e zemrës. A veprat e zemrës e kanë bo Abu Bakrin më të madhin te sahabët. Thonë sahabët, Abu Bakri nuk na ka tejkaluar me namaz, as me sadaka, as me diçka. Por na ka tejkaluar me diçka që zemra e tij ka qenë e madhe, zemra jonë e vogël. Zahidi, njeriu i cili e don Allahun subhanahu wa taala përnjëmend, ai mundohet shpresat e veta mi pas më të vogla dhe me qenë më real. Dhe mos me mendu se kam me jetu, patjetër të vizatume të gravume me pas në kokë se kam me i bo 60 70, ndoshta bile edhe 80 se babgjyshi ka pas 80. S'do me thonë kështu. Por se besimtari duhet me pa jetën e vet të shkurt. Edhe vepra që i bën, t'i bën sa ma shpejt. E të mendon se nesër e ka vdekjen. E të përgatitet për Allahun subhanahu wa taala. E të përgatitet për botën tjetër. E t'i lash ato të mira dunjas, të fejkije. Edhe mos mendoj që janë shumë të mëdhaja ato. E të zvogëlohen në sytë e tu. Kjo është zuhd. Dhe këtë shkencë e kanë kultivu me të madhe selefi. Andaj, në kohën e vet, ata, kur e kanë pa ndonjë dijetar që nuk u zahid, as që e kanë shikuar. As që kanë shku te ai. Dhe kjo më së është e nevojshme në kohën e sotit. Ngase jeta e vërtetë është që mundet me kon ma e gjatë. Dhe, kur jeta na zgjatet neve dhe ne i kemi shpresat edhe më të gjata, atëherë nuk e shohim të vërtetën. Nuk e shohim realitetin. Prandaj vëllazër, ajo e cila ka ba me u frikësua shumë për jobesimtarët nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ushtria e tij, një muj ditë ma herët para se të mrrin, sallallahu alaihi wasallam ka qenë ky zuhd. Ajo që ka ba Rabi'i ibn Amir para komandantit suprem të persianëve ku ka shkue Me gomar, dhe me shtiz, e shpat, edhe shigjet, me veti, dhe e dini çka kanë ba ata, e kanë stolis vendin ku do të takohet Rebi'i ibn Amir me Rustumin, e kanë stolis me tepihin ma të mirë, të Me jastuqet ma të mira prej diamantit, ka pas kanë qenë zbukuruar me diamant. Me koltuçet më të mira, me parfumet më të mira, ndërsa Rebi'i ibn Amir ka hec, ka hi me gomar ka shkel atë tepih të kuq. A thu, pse u bëtë? Edhe me shtizë, me shigjet, i ka shpu ato jastuqe, t'i tregon se muslimant nuk lakmojnë n'to sene. Muslimant i kanë kurgjo hiç, diamanti edhe gurët të barabarta. S'ka gajle te muslimant. Njëtë është kjo. Sprish mund kjo, të ju po. Dhe kjo është ajo e cila i ka friksu ata. Dhe kjo është ajo e cila e ka, ka bërë që muslimant të fitojnë betejë dhe po. Beteja po ka që të të Beteja shikimi dhe takimi dhe fjalëve, Dhe jena duke u ngut ndaj juve, ma shpejt na do ngut. Që ta kuptojnë ata se kjo është disfatë. Dhe kjo është vllazër ajo të cilën e kanë mësu muslimant e parë. E ka mësu imam Ahmedi, e ka mësu Sufjan eth-Theuri, e ka mësu Euzaiu, dhe i ka mësue të gjithë dijetarët e selefit këto çështje. Prandaj, Një, nëse dëshiron me kuptu çka asht zuhdi, kisrul emel. Shkurtoje shpresën. Ata të duhet shkurtoj. Po ashtu ka thonë Xhunejdi se kam dëgju Sirriun. Thotë, innAllahe selebe dunja an eulijaihi. Allahu është ai cili e ka largu dashurinë e dunjas nga evlijat e vet. Po nëse dëshiron me qenë prej evlijave të Allahut, largoje dashurinë e dunjas prej zemrës tane. Tamam vëllazër, kjo është fjalë që e them tash, po kjo ka të bëjë është ma shumë me ndjenja dhe diçka që duhet njeri të ushtrohet. Duhet ushtrim për të. Ngjarjet që na ndodhin neve duhet të ushtrojsh veten, që na ikin neve, ushtroje veten likej la te'seu. Mos t'vjen keq. Mos ndi keqardhje, fillimisht ki me ndi, normal asht. Por ushtroje veten që në të ardhmen për sendet të cilat kanë ik, mos ndikesh ardhje. Zuhdi është të zbrazet zemra nga ajo e cila është e zbrazë dora. Zuhdi është të zbrazet zemra nga dashnia e diçka që dora s'e ka. Allahu s'ta ka dhënë ty e pse ti me zemër ta dosh? Cila është ma e ndershme, a zemra apo dora? Cila është ma e rëndësishme, a zemra apo dora? Madje edhe te mjeku nëse shkon, ai do me thënë pak psikologjik ta zbutesh atë tutën ta hekish. Zemra është me rëndësi. Ai mendimi jot, për sene, është me rëndësi. E pse shumica e njerëzve e dëshirojnë, janë të flakt për një gjë. Vujn. Apo vetëm nëse i afrohen diçkajt, nuk e kanë n'dorë hiç ata. Vetëm nëse i afrohen diçkajt, e dojnë shumë. Madje bëjnë muhabet, edhe tregojnë ngjarje, madje androjnë, madje rrejnë. Edhe kështu bën njeri. Andaj definicion prej definicioneve të zuhdit që kanë thënë Selefi, ka thënë khulul qalbi amma khalat minhu minhu al-yadu. Të zbrazet zemra nga ajo dashuri e një sendi që dora s'e ka. Dora nuk e ka subhanallah. Mbretni koftë ajo. Pozitë koftë ajo. Do të përmendim mbrapa domethënë se nga çka duhet njeri me pas zuhd. Në çka nuk duhet me lakmu njeriu? Ku duhet me kon i kujdesshëm njeriu? Kurse këto fjalë nuk janë, nuk kanë të bëjnë me xhahilat. Këto kanë të bëjnë me njerëz të zot. Kjo ka të bëjnë me prej hoxhës e teposhtë. Ka të bëjnë me, me, me neve. Ngase shejtani punon me neve me na dashuru dunjan. Dhe shumicën e rasteve kemi pa se dunjaja ka hinë në zemrat e njerëzve që flasin për fe në emër të disa ajeteve. Për shembull prej atyne që kanë dëgjue, Kur t'vin të mirat, gëzohet njeri, e de mos u gëzo shumë. Normal. Mos u gëzo shumë, mos dil mendsh. Normal. Këtu është problem. Ngase këto emocionet nuk janë sikur librat edhe sikur sene që i prekim ne. Emocioni nuk preket me dorë. Ajo nëse fillon me defekt me pas emocioni edhe ndonjëherë fillon njeri atë shumë me u dhan pas seneve dhe nuk din me u ndal më se. I thu dikujt nal mo mos kesh, po s'un e ndal veten. Normal s'un e ndal veten. Se s'e ndal më herët. I thu dikujna, ndalu me këto, s'un e nal veten, është i dhanun, pas asaj, ngase të ka marrë dunjaja përpara, të ka marrë Vardar, të ka çue, të ka marrë Vardari përpara, të ka marrë uji përpara, andaj njeri duhet para kohës mos t'i afrohet atyre valëve, por nëse i afrosh, je gjithnja. Andaj tha ky imam Ahmedi, kisarul emel, me i këputë. Me e shkurtue, atë shpresë, atë ëndërr, atë imagjinatë që e kije në kokën tënde, madje të këputesh edhe nga njerëz të cilët të lavdërojnë ti thojnë mashallah, thojnë bravos, thojnë sikur ti s'ka, vazhdo ti. Wa inna safinata la la tajri ala al-yabasi, sikur që ka thënë bajti arab. Ania nuk hec në thatë. A ka njerëz që thojnë hec hec, sa mirë hec ti. Hec. Anija nuk ecën në thatë. Andaj besimtari duhet zemrën e vet me kontrollue, mendjen e vet me kontrollue. Sikur që mundohesh me kontrollu këtë dorë. Kjo është e defekti i selefive të kësaj kohe. Kjo është defekti i islamikëve të kohës sot. Ti i gjen shumicën e ligjëratave, shumicën e derseve në YouTube, i gjen se flasin për harame direkte, live, për harame të cilat kanë janë klasike, për sende të cilat i shohin me sy, por ka do harame që janë këtu mrena, o vëllezër, që kena përmend na, ndonjëherë, pirja e rakis është ma e vogël se do harame njeri që i ka n'zemër. Ti thu, jo, bash s'është kurgja, ty t'duket se s'është kurgja. Kur njeri fillon me vetëpëlqy veten, kjo është ma keq se me pi raki. Kur të pëlqen vetja, se je duke folë mirë. Kjo ma keq se me pi raki. Kjo shumë keq është. Kur fillon ti me dash dunjanë shumë. Kur fillon ti me dash dunjanë me çdo kusht. Kur fillon me dash postin, kjo më keq është. Edhe kështu nuk ka fund kjo, këto janë shumë ma keq se me pi raki. A rakinë e dinë gjithë njerëzit ky është pijanec. Me emër, me etiket, ja ngjesin edhe e sosin. Mirëpo, këta njerëz në zemër që i kanë këto gjynahe, o vëllezër, janë shumë të këqij, andaj selefi janë marrë me të madhe me këta dhe i shohim gjithë ato definicione të shumta dhe libra të shumta, që kanë shkru dhe kanë përmbledh fjalë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të sahabeve dhe mbrapa teposhtë deri te dijetari më i vogël kanë përmbledh dhe janë mësuar nëpër xhamiat e muslimanëve. Andaj Imam Ahmedi është pyet, ka thënë njeriu që i ka 1000 dinarë a është zahid, na përmend, ka thënë me kusht nëse Ai nuk gëzohet, as nuk mërzitet. Nëse nuk gëzohet kur i shtohen, edhe nëse nuk mërzitet kur, kur i paksohen. Do të thotë, duhet njeri ta ban një balans. Duhet njeri ta ban një balans në punën e dashurisë apo gëzimit dhe në punën e mërzisë. Se Allahu është ai i cili e, e lëviz atë berzë. Allahu Teala është ai i cili ta shton ekonominë. Ai i cili t'i jep dy tre punë ndonjëherë, ndonjëherë asnjë punë s'e ke hiç. Një ibadet shumë shumë më i rëndësishëm se të. Të ndalish gëzimin tand, që ti mendon një gjë tjetër se Allahu është ai i cili të përcjell ty. Dhe të ndalish mërzinë tande se Allahu është ai i cili ta ka marrë. A ndodh diçka pa kaderin e Allahut në këtë dunja? A ndodh diçka pa atë kun fejekun, bahu dhe bahet, Allahu i thotë bahu, apo ndalu, apo rritu, apo shtohu, apo paksohu, Allahu është, me dëshirën e Allahut ndodh kjo. Ka thënë fa amma ma lam tablugh hadhihi daraja, e kush prej njerëzve nuk e mrrin këtë derexhe, fa julusuka ala bisat az-zahidin jahlun, do thotë kush prej njerëzve nuk e mrrin këtë derexhe, atëherë vetëm kot shtiret edhe shitet se është prej zahidëve. Dhe ka thënë thumma la amanu alayka an tuftah, dhe nuk mendoj që së shpejti Allahu do të përgatitë skandal. Mendoj që Allahu subhanahu wa taala i përgatit një skandal, kush shtiret se është prej zahidave. Do thotë nuk â zuhdi me laku kryen pak, me ecë rrugës pak si plak. Nuk â zuhd kjo. S'ka të bëjë me zuhdin kjo. Andaj Aisha radhiyallahu anha ka treguar se Omar ibn Khattab kur ka ecë ka shpejtu, kur do ka me ecë mas ati. Kur ka mshu ka dhim, kur ka hangër është ngije. A kon zahidi më i madh. Rahimahullah. Ka thonë, Zahid, është ai i cili kur e sheh njërin prej njerëzve, që është Zahid, thotë huwa azhadu minni, ai është më Zahid se unë. Zahid është ai njeri i cili mendon për tjetrin se më i mirë se ai. Dhe kjo është një zuhd që zemrat tona e dinë mirë, a e mendojnë vërtet se tjetri më i mirë se na? Në realitet, apo mendojnë për veten se na pak për pak na ia shkojmë ati. Për pak, jo shumë ama, për pak na më të mirë se tjetri. E qajo për pak që mendon se je më i vetëdijshëm dhe më i mirë se të tjerë, ajo katër tekbire t'i ban me zuhdin, ti nuk je, s'ki t'bësh me zuhdin. S'ka të bëjë zemra jote me zuhdin asnjë. Po dozë Allahu xhalla wa ala na din neve, na mujna m'u shtirë sa dush, mujna m'u tregu sa dush, por shpresa s'bën me hup kurr. Nuk ki hoxhë selefit të mirë, që ka mbet emri o vëllezër që te sultani ati, m'e jep rrogën ti mue, platën me të parin. Edhe si mos ma japsh, ma i keqi n'dunja je ti. Ma i keqi n'dunja je ti, s'ka kështu selef. Ata nuk kanë jetu kështu. Po, ke mujt me pa ata tu punu n'pazar, hoxha, tu punu n'pazar, ka shit, që ka shit, Ka punu e ka fitu rriskun edhe ka, ka, e ka majt davetin e vet. Mirëpo kështu sikur që mendohen, sikur që shtiren njerëzit në botë sot, kur i shohim vëllezër në kohën e sotit prej, prej paradokseve që ndodhin, është kur flet dikush nëpër studio 2 milion, mas veti e ka studion, dhe flet për zuhdin. E ka studion 2 milion, mrapa, ku fol ai, të merren sytë kur e shikon n'televizion ata, ai fol për zuhdin, se si Ebu Derda dhe Omar ibn Khattabi tanë natën kanë kajt. Edhe kështu me radhë. Andaj Omar ibn Khattabi radhiyallahu anhu vëllezër, i paska ndalu njerëzit me hangër mish përditë n'Medine. Nëse thotë dikush shumë â kjo, e tepërt është, e tepërt është. Ty t'duket e tepërt kjo. Mirëpo Omar ibn Khattabi s'i ka pasë këto probleme sociale, sot që i ka njerëzit. Ai shtet ka majt. Edhe mizë e vogël, ai për mizën e vogël n'Medine, ka pasë informata. Për deven në Kufa atje ka pasë informata. Me ato metodat e veta që i kanë pasë n'atë vakt. Ma primitive, normal, informatat kanë mrri mas ni muji. Mirëpo ai ka pasë dije dhe njohuri për çdo gjë që lëviz në shtetin e vet. Andaj edhe s'ka fjetë natën. Por zuhdi në dynja an takuna bima fi aidi yadi Allah ta'ala awthaq minka bima fi yadik. Kjo definicion edhe më preciz. Ka thon zuhd është të jesh që ti zon bes. Në sendet që i ka ndorë Allahu, ma shumë se në sendet që i ki ndorë ti. Tash ne e dimë mirë, a i besojmë sendet që i ka Allahu ndorë, apo ti. E tash në këtë rast, prej moszuhdit është. Ska zuhd në këtë rast, hoxha, edhe xhemat në rëgjë, hoxha, xhemati hunë që kokën e ecë. Po në këtë rast faj është hoxha, se argument nuk ka, nuk i kujtohet argumenti. Edhe, pej moszuhdit është, këtë rast me thonë, nuk e libra, duhet me shiku unë për libra. Ska në me me thonë ti me të bo rezil si, si xhemat, edhe kështu me radhë. Andaj, të jesh besnik, apo t'i zosh besë asaj e cila është në dorën e Allahut më shumë, se asaj të cilën e ki në dorën tane. Për momentin e ki dijen, për shembull, apo e ki pasurinë, apo e ki shëndetin, apo e ki fuqinë, edhe kështu me radhë. Kujna i beson ti? Allahut, subhanehu ve teala, Amerikës. Kanë thonë selefi, ta të jesh i barabart të goditi Allahu apo s'goditi me musibet. U godite s'u godite të jesh i njëjtë. Prej Allahut e ki bre, njëjtë është njëjtë. Ska se më mjësë kjo dhëtë. E çka i duhet? A duhet pasë njëjtë njeriu? Kur të bëhet njeriu i njëjtë, të goditi diçka apo s'goditi, i njëjtë. I barabartë je. Kjo se një matë. Dhe mungesa e zuhdit o vëllezër na ka sjell problemet më të mëdha muslimanëve. Mungesa e zuhdit tek udhëheqësit e davetit e ka bërë probleme më të mëdha. Ngase ai i cili ja bën aplauz, ai i cili i thot bravos, ai i cili i thot mashallah, i duket se është më i mirë. Se ai i cili është kritik, vallahi ata që ata që janë kritik më janë shumë më të mirë se ata që që thonë që të bien shpinës, mashallah, s'ka sikur ti. Nuk shikohen punët me vjet, unë jam prej moti i udhëzun kur jam udhëzu, kur jam udhëzu edhe kështu me radhë. Këta s'e ndryshon. Allahu gjërat ndryshe shikon. Andaj beso në në sendet që Allah i ka ndor. Kur goditesh, të jesh i njëjtë mundohu, edhe kur të lavdrojnë dhe nuk të lavdrojnë, shikon barabart më pas njerëzit. Nëse del përgjigje se s'ki, largohu, atëherë je inshallah zahid. Por nëse e bën një gjë, nga e cila s'ki dobi, do të thotë gjynah s'ki, po s'ki dobi në ahiret, atëherë nuk je zahid. Atëherë nuk je zahid. Andaj këto njerëz nuk kanë qenë të afërt, të afërtit e Omar ibn Khattabit. Merrni studioni vëllazër Omer ibn Khattabin të Sallabit që ka që është përkthyme në gjuhë shqipe, do të shikoni se Omer ibn Khattabi nuk i ka zgjedh nëpunësit e vet me vjetërsinë në Islam, kush është më i vjetër. Ka prej njerëzve që i ka të afërt Omer ibn Khattabi, radijallahu anhu ka afruar edhe ata të cilët e kanë pranuar Islamin në çlirimin e Mekës. Said ibn Amir e ka pranuar Islamin në çlirimin e Mekës. Por Said ibn Amir kur e ka çue një mijë dinar, Omer ibn Khattab me e sprovue dhe në listë takon i pari atë, në listë të fukarat të Himsit, kryetari i Himsit, takon fukara kur ka kur i kanë ardhur një mijë dinar. Kjo është zuhdi. Andaj Umar ibn Khattabi ka zgjedh zahidat. Dhe zahidat o vëllazër në shumicën e rasteve kur ka mexhlise, kur takohemi me njerëz, non stop. Shqiptari i madh dhe i vogël. Muslimani i madh dhe i vogël. Krejt muhabetin e bëjnë se a ka me u bë përmisim, qysh ka me u bë përmisimi, qysh ka me përmisu, këtë gjendje dhe kështu me radhë, derisa nuk vijnë zahidat në kryesi te muslimant, s'ka përmisim. Derisa nuk vijnë asi lloj njerëzi sikur sahabët që kanë shutue kurorën e Jezdexhurdit, nuk ka përmisim. Se vetëm njeri që i cili është zahid përnime, ai e përmison. A njeri i cili anon pak, problem është. Andaj, Ibn Tejmi, Rahimullah, ka dhanë definicion preciz, ka thonë, zuhdi është lanja e sendeve të cilat nuk bëjnë dobi në ahiret. Wal wara'u, është një shkencë tjetër e njëjtë, e quajnë el wara'u. Dhe thot Ibn Kaimi në vazhdim, zuhdi ka të bëjë me këto sende. E para, me pasurinë. Allahu subhanahu wa taala të shikon a e don shumë pasurinë ti a jo. Çka është pasuria? Pasuria do me konë një artikull në dorën tënde, jo në zemër. Jo me çdo kusht me mrri atë. Jo me çdo kusht me mrri pasurinë. Kena pas probleme me zotna, me njerëzit e Islamit, me njerëzit hoxhallarë, me njerëzit thirrës dhe problemet që na kanë dalë neve me ata, ju flas për për tashmen, na kanë dalë për shkak të hollave ndërvet. Kur disa prej njerëzve i kanë ardhur hollat shumë prej Arabisë, e këta s'kanë pas na çdo herë që duhet me bo një muhabet një projekt, ata kanë me miliona, po ti çka ke, kurgjo s'ke. Besimtari duhet me, me kon i nalt. Dhe problemi është te zuhdi. Sa njeri e lakmon dinarin. Sa shef andra në euro dhe në dolar. Problem i madh është. E dyta er-riase. Hala ma keq. Pasunia është shkalla e parë. E dyta, kryesia. Me konë i parë. Shumë prej djemve të ri, nëse nuk e gdhendin veten kështu, me kalimin e kohës krijohet dashuria, pasioni i madh te njeriu për me udhëheq. Po çoftë edhe nëse udhëheq dy veta. Jo vet, jo një umet, dy veta me dy veta. Fillon fillon njerëz me kriju klane mrena xhamateve. Po një dy veta të mit janë këto. Ku janë këto? Të mit xhamati jemi. Andaj, e para pasuria, e dyta kryesia, e treta nefsi. Nefsi, ta që e përmendëm parzit, ti je i mençëm, o unë pak ma shumë se ti. Ti je i dijshëm, apo ka prej njerëzve, qi kanë mësue, ama na, sa pak që kena mësue, e dina ma mirë. Edhe krishterët me pyet, thonë, njeri më i pasur në botë cili është? Solomoni, Solomoni është. Është më i pasur. Wal mulki wal mali wan nisa. Njiqin gra ka pasur. Njiqin gra ka pasur. Gra ka pas sa dush. Pasuri sa dush. Fuqi sa dush. Teknologjia e sotit kurgjo s'është. Teknologjia e sotit s'është kurgjo. A ka sot teknologji me na e pru neve shtëpinë e bardhë në Shkup? Dikush? S'ka. S'ka kësi teknologji, ama në atë vakt ka pasur dhe sërë. Ia ka prue pallatin e Belkisës prej Jemeni, 2.000 km në Jerusalem, Bejtul Makdis. Menjëherë, teknologji e udhëtimit të materies. Sot, në andërr mujnë njerëzit me përmend diçka të tillë në ato mësimet e Nikola Teslës, më jo, muhabet është, hala teori është, kurgjo hiç. Por në atë kohë, ka ekzistu kjo. Por se Allahu xhelle ue ala, e ka E ka e ka mundësu me qenë prej zahidave. Andaj, kur kali, që ka loz me kalin dhe është hallall kjo me loz me kalin, me lujt, mas iqindies është ba sebep, dhe ka ba xhihad fi sebilillah, është ba sebep, që me i hik namazi i iqindies, e ka pre, e ka pre kamët. Të tjerët kanë qenë prej zahidave më të mëdhenj, po ashtu edhe Ibn Mubarak, rahimahullah, kena përmend se i ka pas dikun kapital neto të vetat, dikun mbi 16 milion, nëse llogariten sot, mbi 16 milion euro i ka pas të vetat, por ka qenë zahidi më i madh. Ka hangër bukë e krip, nuk e ka tepruar dhe ka qenë prej njerëzve të rëndomtë. Madje kur ka shku me mush ujë edhe për te çeshma, është shty me njerëzit, e kanë shty e kanë rrëzu njerëzit në lloç, ka thonë kështu është jeta, nuk e kanë njoftë se kush është,